Ciu artefarita intelligentezzo baldau anstattauos ancau stetoscopon? Lasero, cun artefarita intelligentezzo, ciu legas la cor batadon ce la colo, povus estonte esti applicata anstattau stetoscopo. Gi simboligas la medicinon, ciel appenau iu alia auscultuma instrumento, la stetoscopo. Gi estis inventita comence de la decnaua iarcento de la Franza chirurgo René Lainec, cae oni usas gin ancora o hodiau por audebligi corpain sonajoin, ciui permessas, ali flanque, reconcludoin pri la activezzo de diversae organoi, exemple de la coro. La construo de la stetoscopo estas ciam sama. Gi consistas el brusta pezzo, hosso, metala armaturo, cae orel olivoi. Estonte, gi tamen povus malaperi el curacistae practiceioi. Almenau esploristoi ce la Scota Universitato de Glasgow clopodas disvolvi solvon cum artefarita intelligentezzo por anstatauigi la diagnosan instrumenton. La stiencisto disvolvis volvis la seran cameraon ciu povas legi la corpa tadon de persono el distanzo, cae tiel povas ecconi coni unuain signoin por cor sango circulae malsanoi. La sistemo, ciu utiligas artefaritan intelligentezzon, cae plei modernain quantum technologiaen mesur technicoin, povus shangi la manieron ciel ni controlas nian sanon, scribas la esploristoi. La technologio povus esti applicata en cabinoi en comerzae centroi, ciel la homoi ricevus rapidan mesuradon de la corpatado, Tio tiam estus aldonita al iliai en retai san dosieroi, diras sciencisto de la Universitato de Glasgow. La imagatai laserai cor monitoroi povus esti installitai heime, cae tie esti applicatai por la monitorado de la sano. Alie programitai apparatoi povus controli anomalioin de sango premo cae subtila in changigioin de la irado, cio estas frua signo por malsanoi, ciel Alzheimero. Laulas ciencistoi, la monitorado de la corpatado el distanzo estas ideala por frue malcovri malregulezoin ce la cora activezzo, exemple cor sonagioin, au tro rapidain, au tro malrapidain corpatoin kiwi povus anonci minacantan apoplexion cae halton de la coro. La disvolvita sistemo consistas el rapidegae cameraoi kiwi povas registri bildoin cun rapidezzo de 2000 bildoi en secundo. La sera radio estas directata alla auto de la colo. La reflectagioi seque estas utiligatai por mesuri Ciel forte la auto levigas, cae mal levigas, ciam la cefa arterio vastigas, cae mal vastigas, ciam sango premigas tragi. Tiui shangigioi havas dimension de movoi de nur mal multai nanometroi. Tamen, la el calculado de tiui etai osciloi ne sufficias por mesuri la homan corpatadon nome aliae multe pli grandai movoi sur la brusto de persono, exemple pro la spirado, super sur la signaloin de la corpatado. tado. Citie la artefarita intelligentezzo ricevas rolon, clarigas la sciencisto. Ni utiligas progresinta in computila in sistemoin por el filtri cion, excepte de la vibrajoi, kiwi estas causitai de la cor de persono. An cause temas pri multe pli malforta forta signalo o la aliae sonagioi kiwi devenas el la brusto. Ni conas la frequenzan gamon de la homa cor patado, cae la arte farita intelligentezzo concentrigas pri tiu gamo. La analiso de la registritae signaloi ebligas alla san personaro ec coni changigio in della cor frequenzo de persono, nome compare alla individua cor conduto de tiu persono. Tiu sistemo estas tre precisa, ec se oni vivas cune cum dec personoi en la sama domo, gi povas distinghi la propran cor battadon de tiu de aliai homoi.